naam tuingieni katika jambo la as-sala alafu tutatoa mifano inshallah ya udhu kadhalika as-sala pia tuna swala la jambo la pili ni nguzo hii ya swala بني الإسلام على خمس katika nguzo za Uislamu tano baada shahadataini baada shahadatain nguzo iliyokuwa kubwa baada shahadatain ni as-sala katika nguzo za amalia kwa vitendo yani ukiachilia mambo ya haji eh, lakini as-sala baada shahadatain ni swala na mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ambayo ndo tutatakiwa kila wakati mtu iwe mbele yako ni pale aliposema sallu kama raaitumuni usalli anaambia masahaba swalini kama mlivyoniona mimi ninasali sasa wengine ambao hatujamuona hatu tutawasikiza masahaba sababu wao ndio walifanya nini walimuona wao waliambiwa waswali kama wanavyomuona sababu wako naye yule ambaye hayuko sasa والذين جاءوا من بعدهم tabi tuangalie wao masahaba watusimulie lau wakituambia sivyo na sisi tutafanya sivyo sio lakini alhamdulillah masahaba ni waaminifu wamethibiti dini Allah aliwachagua maalum lisuhbati nabii wa naqli dini kwa ajili ya kusubiana na mtume wake na wainukuu ile dini kuwapelekea watu wengine ndio maana akawachagua wale kuwa karibu na mtume sallallahu alaihi wasallam katika malengo wainukuu ile dini kuwafikishia watu wengine pia kwa hiyo na swala atakiwa watu kuswali kama eh, alivyoelekeza mtume sallallahu alaihi wasallam ni kuwa mtu aelekee kibla ni sharti kuelekea kibla ni sharti katika la salaa imamu maamuma mwenye kusali peke yake lazima aelekee kibla na kama mtu amesafiri amekwenda sehemu ya mbali nje ya mji akatatizika atajitahidi kutafuta kibla asitosheke tu kwamba kuelekea kokote bila kujitahidi sala batila atajitahidi aangalie alikotoka njia ilivyo na kipimo kikubwa masala ya jua angalie jua linako chomoza linakozama baina yake hapo ni qibla lakini sasa ni huko huko hapo ndo penye itakuwa pana mtatiza hivyo kwa hiyo atajitahidi na kuangalia alama zinafahamisha alama atanyota pia zinafahamisha alama upande wa kibla labda mtu ikawa hajui lakini atajitahidi kadiri anavyoweza leto mdhihirikia kwamba huko ndo kibla ataswali وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره na popote mtakapokuwepo elekezeni nyuso zenu upande huo wa, wa wa nini Masjid al Haram ndio kwenye Al-Kaaba baada ya hapo jambo la kwanza mtume sallallahu alaihi wasallam akilolifanya ni kusoma takbira Allahu akbar hakuwa anatanguliza maneno mengine yote kuna bismillah wala al-ikhlas qul wallahu ahad wala li ilahi quraishi wala kadha mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akipita akielekea upande wa kibla jambo la kwanza nilofanya ni ku kuleta takbira Allahu akbar na mtu anaposimama katika swala mpaka mwisho wa swala yake macho yake aelekeze mahali pa kusujudia isipokuwa akikaa katika tahiyat atashahud ataelekeza kwenye kidole chake atakuwa anaangalia kidole chake lakini sehemu nyingine zote zilizobaki kwenye swala mtu atakiwa macho yake atazame mahali pa kusujudia anaposimama tofauti tukisema kutazama mahali pa kusujudia na baadhi ya watu huangusha zile mtu akafanya hivi kwanza hapo utaangalia sehemu ya kusujudia utakuwa unaangalia hapa chini kwa hiyo mtu kutazama sehemu ya kusujudia haifanyi kama mtu shingo yake lazima aikunje la atasimama sasa macho ndio aelekeze mahali pa kusujudia asitizame huku mbele wala simtizame pembeni kuna shaitani anaitwa Khinzab anapora swala za watu anabokora zile swala za watu napungua ujira mtu amtazama hiki mara mtazama kule ma... tizama mahali pamoja tu isipokuwa katika tashahud kadhalika katika vitendo vya swala mtu atanyanyua mikono yake imethibiti mtume sallallahu alaihi wasallam hajawahi haijanukuliwa kwamba alifunga swala bila kunyanyua mikono katika takbiratul ihram na ndio maana hata Imam Shafi rahimahullahu ta'ala na maneno yanaashiria kama hivyo mtu wote ambaye itamfika sunna ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ananyanyua mikono katika takbiratul ihram hafai kuiacha kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam hajanukuliwa kwamba aliwahi kufunga sala mikono yake ilifunga bila ya kunyanyua mikono haijathibiti hivyo kwa hiyo watu wataka kunyanyua mikono na kuna sifa mbili za kunyanyua mikono walizotunukulia masahaba radhiallahu anhum kwanza ima iwe sawa na mabega mtatainyanyua usawa mabega yake lilipoishia bega lake ni linalingana hadhwa mankibaihi nasema hivyo au furu furu udhunai furu udhunai ni juu kwa masikio kuna hizi ndewe za masikio na kuna furu udhunai au atanyanyua mikono yake mpaka usawa nini masikio yake kwa hiyo ni sifa mbili tu hakuna kunyanyua watu wengine wafanya hivi mwingine akafanya hivi sijui mwingine ufanya vipi na kuna baadhi ya watu wasema ah haya masuala madogo madogo wenyanyua unavyotaka hapana unavyotaka kwa gunia ile ile gunia pia nyanyua kwa step si kwamba unavyotaka utakuja kuvunja mgongo bure kila kitu uislamu kila kitu mahali pake na uweze kusema kitu kidogo mtu anamuigia mtume sallallahu alaihi wasallam anapata thawabu utasema vipi kitu kidogo ni kitu kikubwa hicho ndio maana wajinga wakawa wengi pia sababu mpaka mtu asome ndo ajue almuhim kwamba mikono sifa hizo mbili ima usawa mabega au atanyanyua juu kidogo sawa masikio yake vidole vyake vimeelekea upande wa kibla wala sije akaviachanisha sana akaacha akafungua vidole vyake kama hivi na asivibane vidole kilichothibiti ni mtu kuacha nafasi baina baina si kwamba atavichanua sana wala atavibana ataacha nafasi baina ya vidole vyake hivyo ndio alivyonukuu masahaba kuelezea swala ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye kunyanyua mikono sehemu zote za kunyanyua mikono nyanyuliwa hivyo hivyo sehemu zote ambazo zinatajwa kuna zile nne wakati wa kuhirimia wakati wanakwenda kwenye rukuu anaponyanyuka kutoka kwenye rukuu baadhi ya watu wakinyanyuka kutoka kwenye rukuu anafanya kama anaomba dua rabbana walakal hamd la sifa ya kunyanyua mikono ni moja tu kwenye swala namna ni hiyo hiyo na mtu akitoka rakaa ya pili kwenda rakaa ya tatu sehemu hizo nne wanachoona wanataja na sehemu nyingine lakini hizi nne jumuhur wanataja sehemu hizi nne katika kunyanyua mikono kwa hiyo muislamu akidhibiti hivyo ndio shadhibiti lakini amkuja mtu mwingine mikono hajanyanyua funga sala mwingine afanya hivi sio funga sala mwingine hakuna hivyo adhibiti mtu namna ya kunyanyua mikono yake kwa hiyo ima aweke sawa na mabega au na masikio hali ya kuwa mikono ameelekezwa upande wa kibla baada ya hapo eh ni kuweka mikono yake mkono wa kulia juu ya mkono wa kushoto hapa pana namna ya kuweka aina ya kwanza ni kuwa mtu aweke baina ya kiganja chake na hii sehemu ya maungio ya mkono ya kiganja na mkono mkono wake ufike mpaka hapo katika lugha ya Kiarabu kusoma katika vitabu fiqh ar-rusul ar-rusul sawa ar-rusul ni hiki kifupa unachokiona kimeelekea upande wa kidole kidogo Kiswahili cha Tanzania lakini mpaka usome kwenye kusoma wanaita kilimbilimbi cha mkono ar rusul alafu mkono kuna ta as-sa'id asaidi sijui Kiswahili chake lakini watu ukisoma ukisomeshwa sehemu ya kuvalia saa <laughs> maana kiarabu kipana sio asaidi alafu kuna adhiraa kwa hiyo rusghi asaid kwa mtu mkono wake asiweke hivi aina ya kwanza itakuwa ima ameweka katika juu ya kigezo chake mpaka kwenye nini arusghi mpaka kwenye maungio kwa hiyo ima ameweka hapo lakini si si si kufunga swala kama hivi yataupeleka mpaka kwenye arusghi kadhalika anaweza kuweka au anaweza kushika yote imethibiti baadhi ya nyakati mara nyingi tumika mtu kuweka alwadhu au alqabdhu yote imethibiti kile mtu anaweza kufanya alwadhu akaweka mkono wake kama hivi au akafanya alqabdhu yote inaweza kufanya hivyo kadhalika anaweza kuweka mpaka kwenye asaid mpaka hapa hii sehemu yote mtu anaweza kuweka mkono wake kuna wengine washika hivi naam sio nkuja nayo kutoka wapi lakini ufanya mtafunga swala mshika hakuna hivi hii adhuda yusiki lakini sehemu hii mtu anaweza kuweka mikono yake hapa kwa baada ya hapo mtu akishakuwa ameweka kama hivyo ndo atasoma dua ya kufungulia swala hapo tusoma dua ya kufungulia swala na lazima thibiti dua mbalimbali kama Allahumma ba'id na nyingine subhanaka Allahumma bihamdika wa tabaraka ismuka na nyingine baadaye mtu atasoma a'udhu billahi shaitanir rajim baadaye atasoma bismillahir rahmanir rahim kwa hiyo hapo atasoma surati al-Fatiha atasoma na sura nyingine lakini anazungumzia habari ya vitendo akishamaliza atarukuu na kurukuu kama tulivyoona sunna tanyanyua mikono yake kama vile tulivyotoa maelezo imeosama bega au masikio kama vile tulivyoelezea mwanzo katika kuhirimia kisha mtu atarukuu ni mtu kupinda mgongo wake mpaka mikono yake ifike kwenye magoti yake yanayokamatwa kwenye rukuu ni magoti baadhi ya watu kamata muundi mtu akakamata ni makosa labda kama mgonjwa mtu na uwezi kunyoosha mgongo mgongo uwezi kunyooka mtu akamata muundi hawezi kunyoosha mgongo lazima utabendi mbele mgongo utakuwa umepinda tofauti na nyuma ulivyo na katika rukuu ukamilifu wake ni kuwa mtu eh, uwe anyaji ala dhahrahu mgongo wake ulivyo umenyoka na kichwa chake yajala ra'sahu hiyala dhahri kichwa chake kiwe sawa sawa na mgongo wake taona kwenye mifano insha Allah sawa sana kichwa chake na mgongo wake umenyoka sawa sawa akishatulizana na mikono yake ni kama ameshika goti lake iwe imekamata goti lake pata lazimika nitoe mifano niendelee kidogo kidogo nisi nisi nitoe mifano labda aje mtu atoe mifano angalia huko sitakuwa tumezungumza baada ya kunyosha mikono sawa isibane vidole wala visiechanishe sana tumesema iache nafasi kama hivi kwa hiyo mtu anaposimama akinyosha mikono yake usawa mabega au sawa masikio sio kama hivi wala sibani kama hivi wala sio kuna hivi wala hakuna Allahu akbar kuna hivi ataweka mikono yake atafanya alwad'u au alqabd naam katika rukuu atapinda mgongo wake mpaka ayakamate magoti yake kukamata yashike kwa hiyo vidole vyake asi kadhalika atakamata magoti yake na mikono itanyoka sababu mgongo utanyoka sawa sawa kichwa chake na, na mgongo wake asipeleke kichwa chake chini unaona utatofauti na mgongo au akanyanyua juu zaidi kimepishana na mgongo wake kama baadhi ya watu wanavyofanya kadhalika kuna watu wanakamata mundi wake mtu chini eh sasa huwezi kunyoka kuna watu washika umuli huwezi kunyoka na kuna watu wengine kwa magoti yanafanya kama vile mtu aliyechoka unajua mtu aliyokimbia sana akachoka vile alipokamata kama kama vipi mtu kuna watu wengine akirukuu magoti yake kama mtu afanya mazoezi vile mchoka hakuna rukuu namna hiyo kwa hiyo haya ni makosa namna ya uwekaji wa mikono أكشتولزانا كما هي بتلبويلزا نو تسمى ذكريا الركوع كما بل سبحان ربي العظيم نا أذكار نجين بذي مثبيتي كتك الركوع أتسمى تسمى هاب بعد هاب أتنينيوك سمع الله لمن حمده أتنينيوه مكونو ياكي فيل فيل سيمياتاتو كما فيل تلبويلزا كما أبا كنينيوك سمع الله لمن حمده أكنينيوك أتنينيوه مكونو atatulizana rabbana walakal hamd kisha atasujudu katika kusujudu na khilafu baina ya wanachuoni baina ya kuwa mtu ametanguliza magoti au ametanguliza mikono yake kwenda katika katika sijida na e, katika rukuu pia kuna khilafu kama mtu yeye akirudi sami Allah liman hamidi mikono yake arudishe tena au inyooshe hadithi moja kudhibiti kwa hadithi imethibiti tunachozungumza ufahamu wa wanachuondo wanaotoa ufanuzi ahli sunna wapo wanaoona kwamba aliposema mtume sallallahu alaihi wasallam mtu arudi asimame mpaka kirudi kila kiungo mahali pake wapo wanaona mahali pake kilipokuwa mwanzo aliposimama kwa arudishe mikono yake vile vile tafsiri hiyo wengi katika aima kama Sheikh bin Bazi na wengi katika maulama wanasema hivyo kwamba irudi pale pale na wengine nasema hapana kurudi kila kiungo mahali pake katika asili yake kwa maana arudi kama hivi asili yake viungo vinakuwa hivyo kwa mpaka kirudi kila kiungo mahali pake yani asili yake inavyokuwa na wengine nasema alivyokuwa mwanzo kabla ya ya kurukuu kwa ndio watu wasema sisi wanachuoni wavotuelekeza sema ni khilafu basitun yani khilafu nyepesi haina kutiana kucha baina ya, ya watu sababu ufahamu upo katika nasi ambayo imethibiti hadithi wapo katika kuitolea maelezo katika fahamu si kwamba mtu ana hoja kwamba ameleta kitu kingine na zipo nyingine katika vitu vya kutilia nguvu kila mmoja anavyo anavyosema kwa hiyo utakuta katika wakati wa sasa kuna baadhi ya miji yasema hakujua kwamba ni sunna kudisha mikono mpaka alivyozungumza Sheikh bin Baz rahimahullah na katika watu mtu wanotetea sana kwamba hapana kudisha mikono kama vile kuna Sheikh Al-Albani rahimahullah katika wakati wa sasa na wengine katika wanachoona wanazungumza hivyo kwamba kwamba hapana kurejesha mikono wapo wanaosema sijathibitisha wanasema kwamba mara moja Sheikh Al-Albani aliswali nyuma ya Sheikh Ibn Baz lakini sijafuatilia katika kuthibitisha jambo hilo lakini nilisikia baadhi ya mashaikh wanasema kwamba aliporudi katika rukuu akarudisha mikono yake imamu alikuwa Sheikh bin Baz akaulizwa Sheikh Al-Albani wanasema akasema kwa sababu ninajua shekhe shekhe ni mujitahid aliniswalisha imamu ni mujitahid mimi namuigia imamu akipatia najua atakuwa mpata mara mbili akosea mpata mara moja kwa yani atapata ujira lakini mtu aliyekuwa chini ya shekhe Ibn Baz si mujitahidi anamfuatia siwezi kumfuata kwa sababu atakuwa hajafikia jana jitihadi mnaelewa sio wanasema hivyo nilipata kusikia baadhi ya Sheikh wakizungumza jambo hilo nataka kutathabati zaidi sisimulii kwamba ndio watu wanakuwa kutoka kwangu na mithibiti waenda kusimulia watu wengine ama nasema liwe kusikia hivyo mm. almuhim kwa sababu mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza watu kuwaiga kufanana na wanyama kama aina tano au sita kwenye swala nitataja kwa haraka haraka ili nirudi katika jambo la sujud niunganishe kwa sababu ni katika mahali palipokatazwa kufanana na mnyama pia kwanza kufanana na na mbweha tu mbweha mnyama nafahamika eh? aitwa vipi foxil mbwa mwitu mbweha sawa um, hiyo ni katika mtu akisimama kugeuka geuka kwa sababu yakienda akienda unajua mbwa avotembea mbwa huwa hatembei sawa yani kutembea kwa kawaida labda akiwa yuko ndani kwake anajua hivyo lakini akishatoka huko nje anajua wakati wote mambo yaweza kuharibika yeye huwa anachangamka kidogo kwenye kwenda kwake kama vile yuko tayari tayari kukimbia sasa yeye anapotembea yule mbwa mwitu anaangalia huku na huko sababu hana amani Kileza katokea jambo lolote mtume صلى الله عليه وسلم akakataza al-iltifat kaltifati thalabi mtu akawa yupo katika swala lakini anageuza geuza uso wake kama kugeuza kwa nani al kichwa chake ni makruh katika swala lau kama mtu atageuka wote kukiacha kibla swala imbatilika lakini kama kugeuza uso ni makruh katika swala yake mtu anamgeuka yake mtazama huko mara mtazama kule mara mtu anaingia muona mara mpita gari amesikita kuitazama swala isaliwi namna hiyo inapungua ujira wake kwa hiyo mnyama wa kwanza ni nani athalab mnyama wa pili ni kuhusu suala la kufanya nini kuteremka kwenda katika sujudi Mtume sallallahu alaihi wasallam akakataza mtu kufanya nani eh ngamia mtu fala yabruku ahadukum kama yabruku albairu asiporomoke mmoja wenu kwenda kwenye sida kama anaporomoka ngamia hapo pakaingia khilafu hadithi hiyo hiyo moja katika maelezo ukaingia khilaf kama yale masala ya kurudisha mikono kwanza ikaja masala kwani ngamia huwa anateremka vipi asema ah, ngamia akiteremka anatanguliza nini mbele ushuka kwanza wanyama wenye miguu minne nasema kwanza utanguliza mbele alafu ndio akaa nyuma basi kama ni hivyo huyu ametanguliza mikono wale wanaoona kwamba atangulizwa magoti sasa huyo atakuwa mtanguliza mikono huyo kwa hiyo wewe umekatazwa usishuke kama yeye usitangulize mikono wale wanaosema kutanguliza mikono wanasema hapana mnyama mwenye miguu minne sawa miguu yake iko mbele hiyo miguu hiyo mago, afwan magoti yake yako mbele hayo yaliyotanguliza magoti mafuti haya na sisi wanadamu mafuti yetu yako huku kwa hiyo tusifanane kutanguliza mafuti yeye ametanguliza mafuti yake mbele na sisi yetu ni haya kwa hiyo tusitangulize mafuti pia si tutangulize mikono tutofautiane nao hadithi hiyo katika maelezo na pana maelezo mengi hapo pia kuhusu swala hilo pana maelezo mengi kuhusu swala hilo lakini khilafu yake ni kama tulivyotanguliza kusema tangia mtu angalie mwana wa chuoni maelezo aliyotoa na yalivyokuwa na nguvu kwa hiyo almuhimu kwamba anaitanguliza mikono anaona kwamba anakwepa asifanane na ngamia na alitanguliza magoti anaona akwepa sio na ngamia sasa nani anafanana na ngamia nani afanani mtu atafanyia kazi ambayo tarajaha indahu limekuwa na nguvu kwake yeye ndio itakidi tunaona mwingine kwa kadha lakini pia kuna khilafu nyingine zinavyokuwa ni khilafu unaweza kutofautiana na mtu lakini huwezi kumwambia kama amefanya bid'a au amefanya makosa isipokuwa utasimamia unaliona lina nguvu kwako zipo khilafu ndio bwana Sheikh Al-Albani rahimahullah hata katika talkhis sifati salati anasema hii kuna kitu nitakitaja kwamba ni nguzo kingine nitasema kwamba ni wajibu anasema kile nitachokinyamazia anasema kile kinachojamazia basi utafiti wa kielimu hauniambii kwamba nitoe jawabu hili au hili lakini yeye hakuna msimamo alikuwa nao alikuwa nao lakini anaona kwamba siwezi kutoa hukumu kwamba niko hivi kwa sababu ya ile namna tafiti za kielimu zilivyo na wanawachuoni wanavyo lieleze kesi swala la kwamba mtu kwamba kwamba haifai siwezi kuswalisha na imamu atuweza magoti siwezi imamu atanguliza mikono la hakuna haipo kama hivyo hiyo ni sehemu ya pili mkataza watu kufanana, kufanana na mnyama mnyama wenyewe ni ngamia kwa hiyo kuna suala la kusujudu tumesema mtu atasujudu na katika kusujudu kuna khilafu baina ya kutanguliza kutanguliza mikono au kutanguliza eh, miguu na mtu akishasujudu anatakiwa kusujudu kwa viungo saba kama katika hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam ilivyo ilivyokuja atanguliza atasujudu kwa viungo saba viungo saba pajila uso na, na pua ni kiungo kimoja pua yake mtu iguse la salata liman lam yusib anfuhu eh ma yusibu jabinu kama kala sallallahu alaihi wasallam hakuna swala kwa mtu ambaye kugusa pua yake kama ilivyogusa nini japa lake la uso kwa hiyo mtu pua yake na paji la uso ni kiungo kimoja kadhalika na vijanja vya mikono manake ni mbili kiungo cha pili kiungo cha tatu lakini katika sujudi sasa vidole vinaambatana hivi vina unaviambatanisha unaambatisha vidole vyako usiache nafasi uambatishe vidole vyako katika sujud vidole vina ndakuwa viko hivyo mtu anapo sujud kwa hivyo viungo vitatu cha nne na cha tano ni magoti yake mtu na pia acha nafasi magoti ya kutanishi acha nafasi na anavyoweka mikono yake ifike usawa mabega au usawa masikio katika sujud usawa mabega au usawa masikio mikono anapo sujud iwe samadhi yake au masikio na adhub aweke mbali na mbavu zake yani si mkono ameweka Mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza wa wala yabsutu dhira'aihi kambisati alkalbi asitandike mikono yake kama anavyotandika mbwa kwa hiyo mtu akainyoosha kama vile mikono hiyo kuna katazo baadhi ya watu hufanya lakini mtu asisujudu na nne kwa hiyo hii tunaeleza upande wa mikono nyama tatu ya mbwa hapo nitauliza mwisho wa darasa nitawauliza kwa hiyo mtadhibiti basi kwa hiyo mtu atasujudu na viungo saba hivyo vitano cha sita cha saba ni mche za miguu ya vidole sita na saba kadhalika katika miguu ni upande wa miguu yake namna atavyoweka katika katika kusujudu hapa atakuwa amesujudu kwa viungo saba viungo vyote saba vimesujudu ndio hivyo ndio kusujudu kwa viungo saba na ndio maana Sheikh Ibn Uthaymeen anasema lau mtu alisujudu akanyanyua mkono wake mmoja ajiwasha labda mahali pa muwasha akasema aka adhkari mpaka akanyanyuka amesujudu kwa viungo sita atakuwa amesujudu kwa viungo sita au amesujudu mguu mmoja amenyanyua na anajiwasha kwenye mguu mwingine kuna wengine atakujiwasha mpaka akanyanyuka pia amesujudu kwa viungo sita hajasujudu kwa viungo saba na mtume sallallahu alayhi katika hadithi amezungumza hivyo umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin nimeamrishwa kusujudu juu ya viungo saba kwa hiyo mtu anatakiwa sujudu kwa viungo saba hata yule anayeswali kwa kuketi chini kisimamo chake inakuwa ni kule kukaa na rukuu yake ni, ni kule kukaa sujudu lazima asujudu kama anaweza lazima aende akasujudu lakini mtu aswali sunna ameamua tu kuswali sunna kwa kuketi inaruhusiwa lakini malipo yanakuwa nusu kwa mtu aliyesimama kwa hiyo kisimamo chako ni ile kwa kwako na rukuu yako ni pale pale lakini sujudu huwezi kusujudu pale pale lazima usujudu kwa viungo saba hilo pia ni makosa baadhi ya watu hufanya hivyo mtu anaweza kurukuu pale kusujudu akarukuu zaidi la kwa kuwa unaweza umeswali tu sunna kwa kukaa sujudu kwa viungo saba usiposujudu hivyo swala imebatilika kuna mtu mwingine hawezi kusimama amswali kwenye kiti amekaa sawa atarukuu wakati wa kusujudu wakati wa kurukuu nyanyuka uruku kama unaweza wewe usipoweza ni nini kusimama rukuu wakati wa kusujudu nenda chini si kama kusujudu unaweza kurukuu unaweza umekaa kwenye kiti mpaka mwisho wa swala hiyo pia ni katika makosa watu huyafanya nimeandika masala ya namna ya kuswali kwenye kiti makala na makosa ambayo watu wanayafanya na namna wanaeleza wanachuoni na namna ya kuweka kiti katika safu na mfano mambo kama haya maana nimeona vitu vingi katika misikiti mingi Mombasa mpaka apelekea kuona niandike hivyo na mara nyingine ndio kumpa nasaha imam safu iko huku kwenye kiti amekaa kule na kiti chake mwenye nyua alafu anafuata jamaa ya huku pia kwa baada ya hapo akisujudu mtu atanyanyuka akishakuwa ametulizana ataleta dhikri ya sujudi akinyanyuka atakaa kikao baina sijida mbili kikao hicho kuna namna mbili ya kukaa atakaa liftirashu kwa maana atakalia mguu wake wa kushoto kwa hiyo imethibiti kikao hicho baadhi ya nyakati anaweza kukaa aliqa akasimamisha miguu yake akakaa juu ya visigino vya miguu yake aliqa mkao huu kwenye swala unakaliwa hapo peke yake baina sijida mbili ukisujudu kaka hapo peke yake ndio unapokaliwa haukaliwi kwenye tahiyatu labda mtu kama mgonjwa lakini huu umethibiti hapo peke yake atakaa aliftirashu au aliqa baina sijidatain alafu baadaye atasujudu sijida ya pili ni kama tulivyotoa maelezo baadaye akinyanyuka maana rakaa imekamilika atakwenda kwenye rakaa ya ngapi rakaa ya pili rakaa ya pili kama rakaa ya kwanza tu tunaelewana isipokuwa hakuna hakuna nini dua ya kufungulia swala lakini hapa pia nitatoa tambii kitu kingine kutoka rakaa ya kwanza kwenda ya pili na rakaa ya tatu kwenda ya nne kuna kitu kinaitwa jilsatul istiraha kinaitwa hivyo na wanachuoni wa fiqh kikao kidogo cha kupumzika kikao kidogo pumzika kidogo kama imamu asinyanyuke direct kutoka katika sida moja kwa moja mpaka kanyanyuka juu kama hivi atakaa kidogo istiraha hakina dhikri maalum kwa sababu ni kikao kidogo atakarudi kama hivyo alafu baadaye atanyanyuka alimamu al-Bukhari ameweka mlango katika Sahih Bukhari kadhalika alimamu Shafi rahimahullah anakielezea maarufu katika dhikri ya Shafi yesa istiraha Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah anasema kama imamu hakukaa na wewe usikae basi. Sababu tegemea imamu kama hakukaa na wewe usikae. Na kuna watu wanakosea takbira wanaileta wakati huu wakikaa hapa. Takbira ni ukitoka chini kuna hali mbili za kuleta takbira. Ima utanyanyuka wakati unanyanyuka Allahu Akbar au ukinyanyuka kidogo ndio wasema Allahu Akbar. Kwa hiyo mtu ambaye anafanya sida na katika kunyanyuka inaelezwa pia kuna kunyanyuka mtu je ategemee mikono au anyanyuke kwa kutegemea magoti hapo pia pana maelezo eh wale wanachuoni wanazungumza habari ya akikaa istiraha hatuzungumzi istiraha tunazungumza namna ya kutokea hapo sasa ategemee mikono mikono yake ndo anyanyuke au anyanyuke kwa magoti yani mikono asiweke katika ardhi tena eh waweke mikono yake kwa hiyo mtu anaponyanyuka afanye itimadi katika ardhi mikono yake yategemeze katika nini ardhi ima anaweza kuiweka kama kawaida pia anaweza kuiweka kama kukunja ngumi au kama kividole kukunja kama vile mtu anayeponda ngano wanavyoeleza unga wa ngano mtu anapoponda ngano mikono yake atanyanyuka katika kutoka chini kwenda kwenda kwenda juu atategemea katika ardhi alafu ndo atanyanyuka Mm, kadhalika kisha rakaa ya pili tumesema rakaa ya pili kama ya kwanza kwa hiyo maelezo yake isipokuwa tutatoa maelezo kuhusu at-tahiyat at-tashahhud sababu katika rakaa ya pili kuna nini at-tashahhud at-tashahhud baada ya kuwa mtu amesujudu sijida ya kwanza katika rakaa ya pili akasujudu sijida ya pili atakaa at-tashahhud na tashahudi ya katikati atakaa nini aliftirashu ule mkao tuliotaja katika baina sajidataini ule mmoja atakaa aliftirash katika tashahud na hii aliftirashu utakaa kwenye kila swala yenye rakaa mbili lakini sawa sawa kusema utakaa kwenye kila swala yenye tashahudi moja ndo ndo maneno yatakuwa wazi zaidi kila swala yenye tashahudi moja utakaa hii iftirashu nikisema rakaa mbili kwa sababu witri na unaweza kuswali rakaa tano sawa lakini ukakata tashahudi moja kwa hiyo sawa sawa kusema mkao huu utakaa kwenye kila swala yenye tashahudi moja lakini ukiona swala yenye tashahudi mbili basi ile tashahudi ya kwanza ndio tutakaa hii tashahudi ya pili tutasema tutaitolea maelezo tukifika mahali pake inshallah kwa hiyo hii ni aliftirashu atakaa mtu katika tashahudi hivi ziada atayoongeza ni kuhusu mikono yake ataiweka vipi imethibiti masahaba wamsimulia swala ya mtume sallallahu alaihi wasallam atakunja kidole chake al-khinsar kidole hiki kidogo kinaitwa al-khinsar atakikunja kinachofuatia kinaitwa binsar pia atakikunja kidole hichi na hapo kuna hali tofauti vidole vilivyobaki sasa kidole cha, cha, cha musabbih kinafahamika kinanyoka sawa sawa tunazungumza kidole hiki cha katikati al-wusta na tunazungumza na kidole gumba al-ibham ima ataweka duara atatengeneza duara baina ya vidole katika ncha zake hizi hii ni aina pia ya kuweka mkono katika tashahudi vidole hivi au atachukua hiki kidole chake aina ya pili hiki kidole gumba kitaka juu ya kidole cha alwusta hii pia ni aina ya pili tumeona sana wazee wakifanya hivi hii tumia sana au ataweka ataweka katika kidole chake cha tashahudi hivi kile kidole cha musabbiha ataambatanisha hivi maelewana ataweka kama hivi hii ni aina nyingine ya tatu ima ataweka duara hizi ncha zake atazikutanisha au ataweka juu ya kidole cha cha alwusta au ataweka pembeni yake wakati wa kunyosha mkono na mkono wa kulia unakuwa umelala kwenye paja lake na mkono kwa hiyo hii sehemu ya mwisho itakuwa ipo mchani mwa paja lake kwenye ncha ya paja kadhalika mkono wa kushoto pia utakaa hii sehemu ya dhiraa itakuwa iko mwishoni mwa paja lake kwa hiyo vidole vya mkono wa kushoto vitashuka kwenye goti lake ndio vitakuwa na atakuwa mawili anaweza kuweka tu na anaweza kukamata yani mfano kwa hiyo hiyo ni tashahudi kwa tashahudi ya tumesema tashahudi ya kwanza kwenye swala ni tashahudi mbili au swala yoyote ni tashahudi moja kwa hiyo swala alfajiri swala aljumaa swala ya idi ndio tashahudi moja yote kusali witri mm, tano ya rakaa moja au witri ya rakaa tatu kwa tashahudi moja au witri rakata tatu tutashahudi tofauti itakuwa ni moja moja tu pekee hivyo kwa hiyo swala yote ni moja mtu atakaa hivyo kwa hiyo baada ya hapo mtu atanyanyuka kwenda rakaa ya ngapi ya tatu rakaa ya tatu kama rakaa ya pili na kunyanyuka tumeshatoa maelezo atategemea mikono yake katika ardhi alafu ata atanyanyuka juu kwenda rakaa ya ngapi ya tatu hapa kuna kunyanyua mikono ima anyanyue akiwa hapa chini au akiwa juu pale chini anaweza Allahu akbar kwa sababu takbira anaanzia nayo hapa Allahu akbar alafu atanyanyuka juu kwa anaweza kunyanyua mikono yake hapa au anaweza kunyanyua mikono yake akiwa yuko juu Allahu akbar akifika juu akanyanyua mikono katika hali mbili wanaweza chuoni katika hali mbili sio unyanyue kote kama mnyanyua pale ndio ushanyanyua kama ukisema takbira ukanyanyua mikono yako umeshasimama sawa sawa hii ni sehemu ya tatu ya kunyanyua mikono takbiratul ihram sehemu ya ngapi inakuwa ya nne takbiratul ihram wakati wa kurukuu wakati wa kunyanyuka kwenye rukuu na kwenye takbira ya ngapi kwenye kwenye rakaa ya ngapi ya tatu sehemu ya nne kadhalika ataswali rakaa ya tatu na rakaa ya nne ni kama zinafanana isipokuwa rakaa ya tatu na ya nne ata atatosheka na kusoma surati al-Fatiha peke yake isipokuwa baadhi ya wakati anaweza kuamua rakaa tatu na nne pia akasoma na sura nyingine pia imethibiti baadhi ya wanachuoni wanaona kwamba ni dhuhuri peke yake wengine wanasema hapana baadhi ya wakati kama vile katika sala ya janaza baadhi ya wakati kusoma sura al-Fatiha na sura nyingine ni sunna kwa hiyo na pia rakaa tatu nne baadhi ya nyakati za kuongeza na sura nyingine lakini lile lilokuwa limedumu kwa muda mrefu kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ni kufupilizika na nini sura al-Fatiha peke yake rakaa ya tatu na ya nne ndio tofauti yake na rakaa ya kwanza na ya pili rakaa ya kwanza na takbiratul ihram rakaa ya pili imetofautiana na rakaa ya kwanza kwa sababu ya takbiratu kwa afwan kwa sababu ya dua ya kufungulia swala imetofautiana rakaa ya tatu na ya nne zimetofautiana na rakaa ya kwanza na ya pili kwa sababu kuna kuna ziada nyingine imeongezeka baada ya suratul fatiha kusoma sura nyingine ukishamaliza rakaa ya nne utakaa tahiyatu sasa au kama maghribi raka ya tatu taka tashahud hii inakuwa tashahudi ya ngapi ya pili kwa hiyo ina maelezo yake sababu ukaaji wake ni tofauti na ukaaji wa wa tashahudi ya kwanza katika upande wa kuweka miguu yake ama mikono ni kama tulivyoeleza lakini upande wa miguu sasa atakaa kikao kingine kitu atawarruk atakalia kalio la upande wake wa kushoto atawarruk askai mtu iftirashu katika tahiyatu ile tashahudi ya mwisho labda kama mtu ana tatizo katika mguu wake mwingine mtu hawezi kuna mwingine mtu mnono sana hawezi kukaa kama kama hivyo lakini atakaa ikikao kinaitwa atawarruk kwa hiyo atautoa mguu wake wa kushoto chini ya muundi wake wa mguu wa kulia mguu wa kushoto utatokeza chini ya muundi wa mguu wa kulia kama hivyo na mguu wa kulia utakuwa umesimama hauja hujalala au utakuwa kwa pembeni unaweza kuleta pia uka ukaumelekea upande wa qibla ukaulaza yote ukailaza upande mmoja yani mfano ndo atawarruk yani wada warikahu ameweka ile wariki yake kali yake ameweka katika ardhi ala al-ard yani wada maq'adahu ala al-ard ameweka ile kwa nini atork upande wa mikono ni kama tulivyoeleza mkono wa kulia na baadhi ya wanachuoni wanasema imethibiti hadithi mtume alikuwa anaulaza kabisa mguu wake wanataje kabisa eh, kama baadhi haya kama hivi lakini baadhi wengine wanasema kwamba huenda walikuwa kulala kwake lakini hivyo vidole vitakuwa vina sehemu ya kuelekea ya kuelekea kibla kile mguu unakuwa umelala haujanyooka kama kama vile kusimama wallahu aalam lakini sehemu kubwa maelezo yakitaja kwamba mtu viungo vyake vyote vielekeza kibla anapokuwa katika swala kwa hata njisa vidole vyake anakuwa vimeelekea upande wa wa kibla itabakia masala ya salamu ni nguzo mtu kutoa salamu katika katika swala yake salamu mtu akishakuwa amesoma tahiyat at-tashahhud as-salatu ala nabii amejilinda na mambo manne ataomba dua atakayo kama ilivyokuja katika sala kabla ya kutoa salamu kisha mtu atatoa salamu kuliani kwake na kushotoni kwake assalamu alaikum warahmatullah assalamu alaikum warahmatullah na kuna matamko mengine hapo mtu anapotoa salamu hapa mana mambo mtu ya kujua kwanza anatakiwa atoe salamu vipi ili ujue makosa yanayofanyika anatakiwa mtu ageuze uso wake upande wa kulia huko mpaka watu waone weupe shavu lake yani wale watu walikuwa nyuma waweze kuona shavu lake kule kugeuka kwake sio afanye hivi maana atakuwa anaonyesha watu uso wake sasa kadhalika upande wa kushoto wageuke kiasi ambacho watu wataona shavu lake na baadhi ya watu hufanya makosa mtu kama hivi amekaa akasema assalamu alaikum yuko hapo hapo mbele wa rahmatullah assalamu alaikum pamoja na kwamba katika swala pamekatazwa mtu kunyanyua macho mbinguni kwanza haifai Allah anaweza kupofua macho yako lakini mtu salamu afanye hivyo Ashabu ibn Uthaymeen rahimahullah anasema ajitahidi mtu katika kutamka neno assalamu alaikum ataposema alaikum dhamiri ile ya jam'u alaikum kuna kafu na hiyo mimu sawa kafu ya khitab na dhamiri ya jamu ya kuonyesha watu wengi basi iwe mtu ashageuka so asalamu alaykum uko hapa hapa mbele na alaykum wenyewe ni hawa na huwa kwa kuliani na nani na kushotoni kwa hiyo assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum wa rahmatullah ndio salamu kadhalika mikono watu ukosea katika salamu kuna watu wanyanyua mikono yao angalia mtume sallallahu alaihi wasallam alilikataza jambo hili kwa maswahaba miaka zaidi ya elfu imepita maswahaba walikuwa akitoa salamu na mikono yao akawakataza wasifanye kama vile mkia wa farasi aliyekuwa mkali kwa atikisa, nini ule mkia wake wasifanye hivyo ibaki mikono yao hapo hapo leo mtu afanya tena kama hivyo ndio utaona tofauti ya kuwa na ilmu na kujua na kutojua ndio salamu alaykum wa rahmatullah salamu alaykum mikono haihusiki na kunyanyuliwa katika upande wa salamu asije mtu akaona kwa sababu mtu ukimsalimia unamwambia salamu alaykum basi na hapo mwambie hivyo fanya hivi basi mpaka upate maelekezo ya Uislamu bwana yalivyo eh mpaka upate maelekezo hapa fanya hivi hapa fanya hivi hapa fanya hivi kadhalika katika kunyosha kidole pia tusilisahau jambo hilo kuna kunyoosha baadhi ya wanachuoni wanaona hadithi shadha kuhusu kutikisa kidole lakini wapo wanaochuoni wale sunna wasema hapana imethibiti katika sunna mtu kidole chake kinyoosha akitikisa kidole sio atikise mkono sawa au mwingine afanya kama asonga hivi sio afanya vipi eh akikitikisi kile kile kidole chake na wengine katika chuoni wasema hapana kule kuashiria eh, kumetosha kwa sababu wengi walionakuwa hadithi ni kuashiria kidole kwa hiyo hata ali na wengine wasema hapana kule kutikisa hakupingani haku, haku na kuashiria isipokuwa ile ni ziada tu katika kuashiria mtu akatikisa kidole chake pia ni masala na khilafu baina ya wanachuoni wa sunna ambayo ni kama tulivyotangulia kusema e, maelezo ya, ya mwanzo lakini mtu atashiria kidole chake kuanzia mwanzo mpaka mwisho ndio hadithi ya Wail bin Ujur radhiyallahu anhu kuanzia mwanzo mpaka mwisho sababu tahiyatu yote ni duaa yote ni dua baadhi ya anasema hapana kila sehemu aliyotaja Allah ndio itapotikisa kidole chake baada ya hapo takikunja takituliza sehemu nyingine atatikisa tena hivyo kile kingine anasema hapana habari ya kidole mtu atainyoosha tangu mwanzo atahiyatu atahiyatu lillahi salatu mpaka atapoomba dua isipokuwa wakati wa kutoa salamu kidole kinyoosho ili ni kosa pia watu ufanye mtu anatoa salamu wakati kidole chake bado amkinyoosha haihusiani hiyo mtu anatoa salamu alaykum warahmatullah salamu alaykum warahmatullah mpaka mtu atakapoomba dua ndio mwisho alafu atakiteremsha kidole chake wakati wa kutoa salamu kidole kinakuamsha kiteremsha hivyo ndio anavyoeleza hata shekhe pia katika sharhi ya sifati sala ile ameliashiria amelitaja jambo hili kwamba katika makosa lakini mtu toe salamu kidole akiteremsha mwisho kunyosha kidole chake mpaka mtu atakapokuwa amesoma dua kabla ya ya salamu Allahu a'lam na itakuwa nimeambiwa mpaka saa saba na ni saa saba tumaliza darasa kwa hiyo itakuwa tumaliza labda swala la wudu ndio lilobaki katika sala mifano labda kitu kingine nitakitolea tambii makosa ambayo yameenea katika misikiti na sehemu nyingi nikienda huwa nakizungumza ni kuwa mtu akitoa salamu kuna mambo mawili kwanza wanasema alhamdulillah jambo la pili nilikuwa mikono usoni labda kwa kutumia uadilifu niseme tu kwamba mimi sijajua jambo hilo liko kwenye kitabu gani ndio uadilifu lau nikisema niseme zaidi ya hapo ni kusema kwamba hakuna kwenye kitabu chochote cha dini kinachoeleza kwamba mtu akitoa salamu aseme alhamdulillah na afute mikono usoni vitabu ukisoma kwamba mtu akitoa salamu asema astaghfirullah astaghfirullah mara tatu thalatha marrat tangu vitabu tusomeshwa hivyo vidogo hivyo vidogo vinavyoitwa vya kimadhehebu mpaka hadithi iko wazi hadithi ya Aisha radhiallahu anha katika sahih Muslim Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akitoa salamu asema hivyo astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام واليك يعود السلام hakuna hiyo واليك يعود السلام vipi sasa yeye mwenyewe Allah ndio salamu afu waliweka yaudu salamu iko wapi riwaya katika sahih muslim hakuna hivyo Allahumma anta salamu minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram lazima itangulie mwanzo dhikiri wanasema wanachuoni istighfar na maneno haya lazima ndo maneno ya mwanzo alafu baadaye huko mtu anaweza kutanguliza hii akaleta lakini mwanzo tu akitoa salamu الاستغفار ثلاث مرات ان اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام itangulie mwanzo dhikri kama ilivyokuja katika katika hadithi kwa hiyo makosa watu ufanya hivyo kwanza mtu usema alhamdulillah haipo hapo sio mahali pake pili mtu akaongeza na mikono akafutana usoni sio maana yake nini sehemu moja aliwahi kuzungumza Dar es Salaam kuna msikiti nilizungumza hivi bwana mmoja akasema ah hapo unamshukuru Mungu sababu umeswali salama je ungekufa mwele kwenye sasa ingekuwa ukufa tatizo nini kwa hiyo ungekuwa mkosea nini sasa eh, si umfia kwenye swala sisi tunachokizungumza sio kutofaa tunachokizungumza si mahali pake basi kwa hiyo mtu akiingia chooni akitoka sema alhamdulillah malaki mtoka salama so, ghufranak ndio uliokuja katika katika katika nini ghufranak kwa hiyo almuhimu kudhibiti kilichoelekezwa na nani na mtume sallallahu alayhi wasallam huenda mtu kabla ya kusema hivi alikuwa anafanya pia lakini yeye hajui ameona watu wafanya na yafanya lakini usahihi ni kuwa mtu anapotoa salamu maneno ya kwanza sema mtume sallallahu alaihi astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah mara tatu baadaye kuna adhkari baada ya swala zipo mambo mengine watu watajifunza kwa maimamu ustadhi madhari durusi katika misikiti watu wahudhurie durusi mambo kama hayo watu watajua katika katika darasa za misikiti na watu wasifanye ujanja ujanja kwamba mtu kwa kuwa anajua anaweza kusoma kwenye YouTube akafungua hiki akasema warongo pia ni wengi na wewe sasa mpaka uwajue wale warongo hapo itakufaa YouTube kweli kabla ya kuwajua warongo haitokufaa maana Shia yupo Kadiani yupo fulani yuko fulani yuko eh utajua vipi sasa mpaka ujue mtu mkweli ndio umjue umtafute kwenye kwenye YouTube yako huyo atakayezungumza kuambia dini yako ya kisawa sawa lakini mwingine anaweza kuambia vingine kwa hiyo jifunze kaa jifunze wala ichukue muda mrefu dakika 15 dakika 20 ukajiwekea katika siku unasoma baada ya isha baada ya maghrib kama watu mnavyotenga muda kukaa katika shughuli nyingine mkazitengea muda mkaweka basi wekeni pia mtu kujifundisha dini yake hii ni khair mtu ukaweza kuswali swala yote ikawa kuanzia mwanzo mpaka mwisho unaswali kwa maelekezo ya mtume sallallahu alaihi wasallam jambo la khair ndani yake kuna ajir kuna kutekeleza ile nguzo ipasavyo hiyo ndio jambo la sawa والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين